بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد ما در بحث علامه آلبانی داشتیم و همچنین بحث تارک الصلاة داشتیم که آیا شخصی که به هایی نماز رو ترک بکنه کافر نماز برش جایز نیست که خونده بشه در قبرستان مسلمان جایز نیست که بشه و آیا خالد مخلد در جهنم هست این مباحث ما در درس قبل داشتیم مباحث دیگری هست که علامه آلبانی بهش اشاره میکنه در بحث فروق که دلالت بر فرق بین آلبانی و مرجعه میده از جمله مسائلی که فرق بین علامه آلبانی و مرجعه اینه که آلبانی رحمه الله میگه شخصی که نماز نمیکنه بهش گفته بشه بوده نماز بخون حاکم اون کشوری اون نمیدونم اون منطقه بیاد بهش بگه که تو بود نماز بخون بگه من نماز نمی این شخص اگر اصرار کرد که نماز نخونه و زیر شمشیر گذاشته بشه این شخص کشته بشه این شخص کافر مرتد و در مقابر قبرستان مسلمان هم دفن نمیشه اینم در صفحه 84 میگه امام البانی و ان من دعی للصلاه و انذر بالقتل إن لم يستجيب إن لم يستجب فقتل وهو كافر يقينا حلال الدم لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بعد علامه البني میگه که بعضی ها متاسفانه مثل خالد المؤذن و مصطفی العدوی کتابی را بنویسن در تکفیر صلاح و میان به همین مسئله اشاره میکنن و حدیث شفاعت را تضعیفش میکنن علامه البانی در رد اینها که میگه اینها سه صفحه نوشتن در تضعیف این حدیث اتهام به ابو معاویه محمد بن خادم الضریر هم وارد میکنن و میگن که این شخص مرجعی بوده حالا سبحان الله علمایی که قبلا بودن نفهمیدن که مرجعی هست الان این دو شخص یکیشون سعودی یکیشون هم مصری هر دو تا متعصب بیان الان بعد از 1200 سال بر این راوی ابو معاویه محمد بن قاسم ضریر بیان حب بکنن که بله مرجعی بوده با جان جرح دو جرح داریم جرح روایت و جرح درایت جرح درایت بله درش بازه یه شخص مبتدع میبینی ازش تحذیر میدی پیشش نرید فلانه اما جرح روایت که درش بسته شده دیگه من نمیتونم بیام بعد از 1200 بگم بخاری ضعیفه نسائی ضعیفه باید با اونها زندگی داشته باشی با آنها نشست و داشته باشی تا از حالش خبر باشی تا جرحش بکنی نه اینکه شما الان بعد از دویست سال هزار سال اومدی صبح بر علمای پیشی میکنی و جرح میکنید که اون جرح ثابت نیست در حق اون امام مسائل زیادی اشاره میکنه که علامه آلبانی در درباره همین حدیثه که ما گفتیم حدیث حضیفه و خصوصا اه، اون صحابی که سوال میکنه وقتی که میگه ید رسول اسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك لا صيام ولا صلاة أشخاص نمیدن نه نماز هي نار ودجية ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية فجيك حتى قرآن باقي وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها ما فقط دیدیم فقط آنها لا اله الا الله میگن حالا مسائل گفتم که مسائل زیاده و بحث آیه قرآن هم خیلی صریحه که خدا در قرآن میگه ان الله لا یغفر یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء خداوند شرک را نمی لیکن ما دون شرک را هر کسی بخواهد می امام احمد صاحب مذهب این حنبلی هایی که در این قرنمون میان میگن علامه آلبانی مرجعیه امام احمد خودش چی میگه در حالا در کنار اون احادیث ما قول امام احمد رو بگیریم آیا احمدم آل احمدم مرجعی هست امام ابن چنین میگوید میگوید که ومن علم ان محمد رسول الله فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ فإنه أن لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلوغ أولى وأحرى وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه في أمثال ذلك جلدة بسدوبوم تفيش ليك ميك كذلك بدونه فالشهادات بدأ عليكم السلام شهادات بدأ بارينك محمد رسول خداونده لیکن از شرع محمد صلى الله عليه وسلم شيء ندونه خداوند عذابش نمیده و همچنین کسی که وارد اسلام بشه و به شرائع دین نماز و روزه و دیگر اعمال شریعت اسلامی عمل نکنه اگر قرار باشه اون شخصی که اصلا هیچ عملی نکنه عذاب نشه از باب اولا کسی که سهلنگار باشه در این طاعات و عبادات اما امام احمد عبد الله بن احمد بن حنبل از پدرش نقل میکنه در در صفحه 56 و صفحه 195 در مسائلش میگه سألت عن سألت ابي عن رجل فرط في صلوات شهرين از پدرم سوال کردم درباره شخصی که دو ماه دو ماه نمازش رو پیدا پی ول کرده يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات فلا يزال يصلي حتى يكون آخر وقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها فإنه يصلي هذه التي يخاف فوتها ولا يضيع مرتين یه شخص نماز را کنار گذاشته بعد در وقت که هست بیاد میاره مثلا بالفرض عطره خورشید میخواد غروب بکنه اون نماز فایتش را بکنه نمازی که ازش فوت شده یا همین نمازی که الان وقتشه میگه اول نمازی که وقتش هست را میکنه تا دوبار نماز ازش فوت نشه میگه ثم یعود فیصلی ایضا بعد دوباره میاد اون نمازهایی که قبلا نخونده میکنه حتی یخاف فوت الصلاه التي بعدها الا ان كان كثر عليه مگر الا این نمازها خیلی زیاد شده باشه اگر میتونه قضا بکنه قضا میکنه اگر نمیتونه و یکون ممن يطلب المعاش ولا يقوى ان ياتي بها فانه يصلي حتى يحتاج الى ان يطلب ما يقيمه من معاشه ثم يعود الى الصلاه لا تجزئه صلاة وهو ذاكر الفرض المتقدم قبل فهو يعيدها أيضا إذا ذكرها في الصلاة خب طيب، اینجا امام احمد درباره این شخصی که نماز کنار گذاشته دو ماه نماز نخونده فرزندش سوال میکنه چه کار بکنه چرا امام احمد بر طبق مذهب خودشون که سارت الصلاه کفلا کافره چرا نگفت امام احمد که این شخص کافره باید شهادت بگه؟ درست شهادت بگه، دیگه لازم نیست قضا بکنه چرا گفت اگر مسلمان نبود با ترک نماز چرا گفت که دوباره اعاده بکنه چرا گفت نمازش بخونه تا اینکه دوبار نمازش فوت نشه و نماز عصر رو بخونه اگر فهمید که نماز عصرش بود میشه نماز عصرش بخونه دوباره بعد از اون نماز فوت شدهش دوباره بعد از مغرب شروع بکنه چرا اگر با ترک و نماز کافر شده که پس دیگر جایز نیست که دوباره نماز اون نماز رو بخونه چون کافر بوده با توبه هم تمام گناهاش بخشیده میشه این از مسائل دقیق و ریزه که لازم قولشونه شما اگر تارک الصلاه رو تکفیر میکنید کسی که نماز را از باب کسالت ترک کرده پس باید بین یک نماز و ده نماز فرقی ندارید و باید یک مخرجی برای این اقوال مذهبتون پیدا بکنید اینم در کتاب های خودتون و صاحب مذهبتون و امام مذهبتون میمونه مسائلی هست که ما باید بهش اشاره بکنیم و اونم در تحدید خلاف و حل فصل این خلاف این اختلاف رو برطرف بشه اولا در جلسه قبل ما در بحث مسئله مرجعه ما گفتیم مباحثی که مرجعه با اهل سنت اختلاف داشته لیکن الان بحث اینه که اسلام یک شخصی که مسلمان میشه در اون اسلامش یه اصلیاتی داره یک فرعیاتی داره برای خودش اون اسلامش یک درخت رو در نظر میگیرید اصلش تنشه که و هاشی که در زیر زمینه لیک شاخ و برگاش چیه شاخ و برگاش فرقشه به خاطر همینه که امام ابن منده چنین میگه امام ابن منده در کتاب ایمانش صفحه جلد اول صفحه 331 میگه اصله یعنی اصل ایمان المعرفه بالله والتصدیق له وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكار والمعانده میگه اصل إيمان شناخت خداوند و تصدیقه تصدیق قلبی همراه با عمل قلبی از خضوع و حب خوب حب و ترس از خداوند این اصله فاذا اتى بهذا الامر فقد دخل في الايمان ولزمه اسمه واحكامه اگر این اصل داشته باشه دیگه الان مسلمونه دیگر آن مسلمونه اما فرعش میگه امام محمد ابن ناس در تعظیم قدر صبا میگه راحت که قول شیخ الاسلام هم داریم ما ابن تیمیه لیکن ما در علمای قبل از به اقوال علمای قبل از ابن تیمیه اشاره میکنیم عجب على إمام محمد بن الناس ده كتاب تعظيم قدر الصلاة يقول ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته الإيمان فأخبر أن الإيمان ذو شعب أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان وجعل شعبه الإيمان أصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد إقرار قلبي فشعبهاش جعل في غير حديث الأعمال شعبا من الإيمان دیگه بقیه اعمال جزء چیه؟ جزء شعبه ها و فروع ایمان خب حالا مسائل و این اقوال زیاده حالا از جمله اقوالی که در این مسئله هست من حقیقتش خلاص بحث نکردم خلاصه بکنم اقوال ابن تیمیه را هم بازم بهش اشاره میکنم امام ابن تیمیه میگه که در فتاوا جلد 15 صفحه 421 فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول وإن كان عبدا وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة ثم قال وأما من كان معه أول الإيمان فهذا يصح منه لأن معه إقرار في الباطن بوجوب ما وجبه الرسول وتحريم وهذا سبب الصحة اول اصلش اقرار به این که اون شخص خداوند را به پروردگاری و به عبودیت شناخته بعد از اون و اما کماله و اما به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار فإن هذا الوعد انما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور بعد از اون واجبات و محرمات میاد کسی که واجبات را انجام داد و از حرام دوری کرد دیگه که از وعید خداوند دور میشه و کسی که و بعد خداوند نصیبش میشه یعنی بهشتی میشه ولی که در قبال هر کوتاهی تهدید به وعیده همچنین ابن تیمیه حالا این سریحتر خیلی سریحتر در در حالا مرجعش هم فتاوا جلد هفتون صفحه 637 میگه که ثم هو في الكتاب بمعنيين إيمان منزل الشيء أصل وفرع واجب أصل وفرع واجب فالأصل الذي في القلب وراء العمل وهو مركب من أصل لا يتم بدونه ومن واجب ينقص بفواته تا آخرش یک اصل داریم میگه فمن فمن اجزائه ما اذا ذهب نقص عن الاكمل دیگه از جمله اجزاش اگر کم بشه اون ایمان کم رنگ میشه مثل نماز مثل روزه و من ما نقص عن الكمال وهو ترک الواجبات و فعل محرمات مثل انجام دادن محرمات یا ترک واجبات که سبب میشه کمال ایمانمون اون اصل ایمان اون فروعات ایمانمون کمرنگتر بشه ولی که خب اصل باقیه چون اگر اصل از بین بره دیگه دیگه اون شخص نه عملی ازش پذیرفته میشه و نه هم مسلمان به حساب میاد خالد مخلد در جهنم هست الا این از اقوال خیلی صریح در این مسئله نمیدونم این بحث, بحث اصل فرق چرا بعضی ها نمیتونن نمیتونم بفهمن را تاثیر این اصل فر رو دید در بحث تأثیرش در ایمان و بحث ارجاع از جمله اقوال ابن میگه ان من ترک فروع الايمان لا يكون كافرا حتی يترك اصل ایمان حالا این فرعی که ما داریم حالا چه فرقی هست بین نماز و بین روزه و بین روزه و بین حج چه فرقی هست شما میگه و الصلا کافره خب کسی که روزش رو سر کرد آیا کافر یا کافر نیست حالا بحث در جنس العمل سریع سر میشه میگه این من ترک فروع الايمان لا یکن کافرا حتی یترک اصل الایمان و هو الاعتقاد و یا ويلزم من زوال فروع الحقیقه التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها اگر آلبانی غیر از این میگه خب پس بذارید ابن تیمیه هم جز مرجعه بذارید آیا اگر فروع ایمان نگه که ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة الذي هي ذات شعب اجزاء زوال اسمها اگر این شعب از بین رفت لازمش اسم از بین رفتن اسمش نیست درخت شاخ و برگاشو همه بکنید تنش بذارید اصلش هست یا نیست هنوز اصلش باقیه كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعضها أو بعض فروعها مثل یک درختی که شاخ و شده باشه خب این خلاصه بحث اصل ایمان و فرش لیکن بحث هنوز ادامه داره بحث اینکه مازاد بر اصل ایمان نماز روزه و غیر واجب یا رکنه یعنی مثل حکم مثل شهادتینه یا اینکه این ارکان نماز و روزه مثل همین. حالا این مباحثی که هست و علامه ابن تیمیه دقیقا این مسائل را باز میکنه چین اینه که میگه که در فتاوا جلد 7 صفحه 10 يقول وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد فإنه معرض للوعيد کسی که به اصل ایمان بیاد با تصدیق قلبش وارد اسلام بشه لیکن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن اون چیزی که لازمه ایمان باطنشه انجام نده فإنه معرض للوعيد ان شخص معرضه به وعید چرا نگفت کافر چرا گفت معرضه به وعید نگفت مستحق وعیده یعنی که شخص کافر نشده یعنی با ترک عمل کافر نشده بحث زیاده در این بحث در بحث فرق بین خوارج یعنی بحث یعنی اهل سنت چقدر وسطن در این وسط بین خوارج و بین مرجعه مرجعی که اصلا اعمار رو اصلا کلا هیچی حسابش کنن، ایمان ثابته و تأثیرش درش نمیذاره و در نقیزشون خوارجی که یک عملی انجام دادی یا نماز، یک فریضه را سر کردی کافر کافرن یعنی شخص کافر میشه با اون عمل بحث یک از الان بحث های خیلی خلافی خیلی شدید بحث ترک عمله و خصوصا بحث جنس عمل که خواهد اومده من توصیه میکنم این کتاب و حتما اگر گیرتون اومد حتما داشته باشی شرح الفاظ سلف و نقل الفاظ خلف فی حقيقة الإيمان تعلیف دکتر احمد الزهرانی احمد الصالح الزهراني شرح سلف و والنقض الفاظ الخلف فی حقيقة الإيمان این یکی از بهترین کتابهایی هست که در بحث مسائل ایمان مسائل خلافی نوشته شده هرچند که مسائل خیلی پراکنده هست که جزا الله خیر مؤلف، سعی کرده تا اونجایی که تونسته مباحث رو جمع آوری بکنه من به طور خلاصه این مسائل رو بگم در بحث بعد و وعید اگر یک شخصی یک مؤمنی یا یک بگیم یک, یک انسانی اعتقاد داشته باشه و اقرار بکنه و واجبات رو انجام بده اگر ببخشید اگر یک شخصی اعتقاد نداشته باشه اقرار نداشته باشه این شخص خلاص در کفرش شکی نیست لیکن یک شخصی اعتقاد نداشته باشه لیکن عمل داشته باشه بیاد با مسلمانان نماز بکنه و از این و فوش دین بده این شخص منافقه میمونه یک شخصی که اعمال دین رو انجام نده گاهی انجام بده گاهی انجام نده یا بالفرض این شخصی در مسجد نبینیمش اقرار داره یعنی اقرار داره به دین اسلام میگه من مسلمونم فوش به دین نمیده دیگه نماز نمیکنه آیا این شخص مسلمان هست یا نه نماز برش بکنیم نکنیم حکومتی هم نیست که بیاد تهدیدش بکنه یا کسی بیاد نصیحتش بکنه اقامت حجت هم روش نشده از من خودم سوال شده همین یک ماه پیش یک ماه کمتر چیکار بکنیم این شخصی هست نماز بکنید چرا چون اقامت حجت نشده چون کسی نبوده که یادش بده در امارات اون شخص کسی هم نبوده درسته دوره برش کسانی هستن که باید خودش میرفته یاد بگیره حالا یاد نگرفته قبول داره نماز خوبه ولی نرفته نماز بخونه نماز روش بخونیم نخونیم بخونیم این از جمله مسائلی هست که زیاده در بحث اقوال سلف حالا ما در چهار مذهب بخوام بررسیش بکنیم زیاده در بحث عمل در بحث ترک عمل قول یکی از های خیلی صریح و واضح قول امام ابن عبدالبر داریم صاحب کتاب تمهید و استذکار امام مغرب چنین میگه در بحث شرح حدیث عباده خمس صلوات تا آخرش میگه در این حدیث فيه دلیل على ان من لم يصل من المسلمين في مشیئة الله کسی که از مسلمان نماز نخونه در مشیت خداونده اگر ترک نماز کرده بود که دیگه در مشیت خداوند بود، این کافر دیگه اصلا دیگه خداوند نخ اون را نخواهد بخشید اذا كان موحدا مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا مقرا وان لم يعمل وان لم يعمل قال بني يقول قالوا بيجيت بيجيت ابن عبد البر مرجئه بيجيت وهذا يرد قول المعتزله والخوارج باثرها نقول الرد میگه این گفته این حدیث رد بر خوارج و معتزله چطور رده رد در اینه که اونها میگن خوارج و معتزله میگن کسی که نماز یک نماز کافر کافره ما میگیم کافر نیست حالا ما مرجعی هستیم یا شما خارجی هستید طبق قول ائمه حالا میخواهید من قول امام احمد هم بیارم میخواهید قول امام تیمیه هم بیارم ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه يكون مسلما قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقده وعقدة نيته فمن فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافرا إلا برفع ما كان به مسلما وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده میگه مشك ورد الإسلام شو اسلام شده با نماز الإسلام وارد اسلام نشده که با اون نماز الإسلام خارج بشه بو شهادة ورد الإسلام بشه و باید با چیزی خارج بشه که ضد شهادت این باشه نه ضد نماز باید با چیزی خارج بشه که اون شهادت رو نقض بکنه اون شهادت کفری بگه عمل کفری انجام بده سجودی به بطی بکنه یا بالفرض یک ضد نقیز اون شهادت این عملش عمل رو انجام بده ابن تیمیه هم بازم همینطور داریم اقوالش بکنم من نمیخوام درس پیلانی بکنم و زیاد مسئله رو باز بکنم مهمتر از همه این قول رو باشتون میکنم خیلی شاید مهم باشه خصوصا قول امام ابن عبدالعز حنبی که همه اقرار دارن که عقیده سلف داره و شرح عقیده سلفی و اونم عقیده تحاویه رو میده امام ابن عبدالعز شارح عقیده تحاویه جلد دوم صفحه سه ببینیم چی میگه میگه ولا خلافه بین اهل سنت ان الله تعالی اراد من العبادة القول والعمل میگه خداوند از بندگان قول وعمل وأعني بالقول تصديق تصديق تصديق تصديق بالقلب والاقرار باللسان فمنذور من القول تصديق تصدیق قلبی و وأجمعوا وأجمع على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله اگر کسی شهادتین را بگه اقرار بر وحدانیت خدا من بکنه لیکن عملی رو انجام نده و امتنع عن العمل به جوارحه عملی رو انجام نده با جوارحش نماز نخونه روزه هم نگیره روزه هم نگیره انه عاص لله و رسوله مستحق للوعید گناهکاره مستحق وعیده چرا گفت که گناهکاره چرا نگفت کافره پس بیارید بازم امام ابن عبدالعزه حنفی هم در در زیر مرجعه واردش بکنید حدیث رو قبول نکردید گفتید یک طریقه یا بهانه پیدا کردید با تهمت زدن به علما تصدیقش کردید خب ائمه رو همه هم دیگه در یک خندقی قرارشون بدید بگید حالا اینا همه هم مثل همه شما میفهمید اینا هیچ کدوم نشون نفهمیدن از جمله مسائلی که خیلی زشته یعنی بعضی از علما هم متاسفانه میشنوید که میگن در تهمت زدن به علامه آلبانی نفهمیدن و تمیز بعضی از اقوال نگاه کنید شما در بحث مصطلحتون ما گفتیم این لا یصح در نزد امام سخاوی یک معنی داره در نزد امام آلبانی یک معنی داره درسته منهجیت شما هم فرق میکنه در بحث عمل که آیا شرط کمال و شرط نمیدونم صحت میبینیم که مثلا آلبانی در همین کتاب صفت صلاح میگه از زبانش میتره حالا قصدش هم قول مرجعه نیست میگه نماز جز شرط کماله که اگر ناقص بشه انسان دچار وعید میشه خب چی میان میگن میگن که بله در اصول فقه شرط وقتی که میگیم شرط مفهوم منطقیش این که اون مشروط داخل اون ماهیت نباشه خارج از اون ماهیت باشه پس عملم اگر بگیم که عمل شرط کماله پس این عمل خارج از ایمانه پس شما میگید مثل مرجعه عمل از ایمان نیست نگاه بکنید مشکل از کجا آغاز شد مشکل از این یک عبارت عربی ما بیایم با ما بیایم با مفهوم منطقیین از اهل کلام مضموم بیام شرحش بدیم تعریف اصطلاحی تعریف اصولی را بذاریم در قالب تعریف لغویش بابا جان این چیز رو باید بفهمید شرط مقصد علامه آلبانی از لحاظ لغتی از لحاظ اصول فقه آلبانی گفت که منظورم اینجا منظور لغویه یا منظور اصطلاحی منظور لغوی یعنی چی منظور لغویش همونطور که زبانی میگه از شرط و الزام و شیء و التزام شرط یعنی الزام کردن یک چیز و التزامش شرط کمال این یعنی لازمه کمال ایمانه لیکن ما این الفاظ رو دوست نداریم در قرآن و سنت هم نیومده که عمل شرط کمال و شرط مستحبه و نمیدونم شرط صحته ما این الفاظ رو دوست نداریم لیکن بالفرض عالمی را عالم این حرف رو زد شما باید حمل منفیش بکنید یا حمل حمل مثبتش وقتی که علامه آلبانی میگه این شخص مستحق وعیده این شخص شاید خداوند عذابش بده خب اگر این عمل خارج از ایمان بود پس چرا خداوند عذابش بده مرجعه که میگن اصلا عمل تأثیری نداره هر کاری خاصی بکن مشروب بخور فلان بکن عذاب نمیکشی ایمان ثابته علامه البانی چنین میگفت و چنین میگوید پس شرح علامه آلبانی این بحث شرطیت رو شرح میده این شرطیتش رو شرحش میده حالا بحث مساق این کلام و حالا بحث شرط کمال بودنش بازم بحث خیلی طولانی هست که ما در بحث اعمال بعضی از اعمال شرط کماله بعضی از اعمال شرط مستحبه درست یا نه این اعمال در شرط متواتره الان با در بحث ایمان در بحث ایم در بحث بحث نماز وقتی که گفته میشه مثلا یک عالم میگه شرط کمال یعنی چی یعنی شرط صحت ایمان نیست یعنی اگر یک شخص مسلمان شد یک شهادت این گفت مؤمنه احکام ایمان رو جاری میشه همونطور که امام به قبل صحابی گفت همون گونه که امام احمد و ابن تیمیه میگن این مقصد علما حالا غیر از اینکه این مسائل خودش خیلی شرح طولانی داره در بحث اعمال جوارح از جمله مسائل از جمله مسائل مسئله جنس عمله مسئله جنس عمل که متاسفانه خیلی روش انگوش میذارن که آلبانی میگه کسی که جنس عمل را ترک بکنه کافر نیست با الله هم حدیث حذیفه جنس عمل گفتیم یعنی کسی وارد اسلام بشه عمل واجب انجام نده اینا خوارج عصرمون میان با بحث جنس عمل آلبانی رو تبدیه میکنن میگن کاربانی مبتدعه بحث جنس عمل نیچی میگن لازمه یه حدیث رسول الله بین رجل و بین بین بین شرکی ترک الصلاه من ترکها فقط کفر بین یک شخص و بین کفر بین مؤمن و مسلمان ترک نمازه کسی که ترکش کرد کافره پس کسی که عملی عملی انجام بارد اسلام بشه نماز نخونه کافره پس باید یک شخص عملی داشته باشه خب ما سوال شما میگید یک شخصی وارد اسلام شد شهادتین گفت اقرار کرد لیکن عملی انجام نداد چون عمل لازمه باطن ظاهر ربطی به باطن داره ان فی الجسد صلاح صلاح صلح جسد كله شما میگید که لازمه درست شدن باطن لازمه درست شدن ظاهر ما هم همینو میگیم لیکن حالا این شخص نعمت اظهار عمل بکنه دلیل بر اینه که قلب منتفی منتفی از ایمان شده منتفی, منتفی از اعتقاد به خداوند شده حالا بحث اینجا شما از بحث حدیث نماز این استنباط کردید یک شخص نماز نخوند کافره یک شخص عمل نداشت کافره خب یک شخص اومد نماز یک شخص اومد شما بحث جنس عمل بودید این جنس عمل منظورتون فقط نماز یا روزه و حج و دیگر مسائل هم شامله اگر منظورتون همه این ارکانه یعنی روزه هم شامل میشه حج هم ثابت حج هم همینطور پس کسی که اومد یعنی همه این ارکان ایمان که در حدیث حدیث عبدالله بن عمر عمر بن خطاب اومده من اسلام قدم تا آخرش کن و تو و زکات تا آخرش پنج پنج تا رکن که و شهادتین و نماز و و حج و زکات آیا شما در بحث این جنس عمل شما اگر گفتید که این عمل عامه یک شخص اومد روزه گرفت این نماز نخوند آیا این شخص در نزد شما مسلمان یا نه نه میگن مسلمان نیست چرا چون نماز نخونده پس جنس عملتون عام نیست خاصه مقصودتون شما نمازه خب پس ما الان به یک مقصد رسیدیم که شما مقصدتون از جنس عمل فقط نمازه چون اگر عمل دیگری غیر از نماز انجام داد قابل قبلیش از وارد اسلام شد نماز سنت نکن، نماز فرض نکن مسلمانه خیر مسلمان نیست شما مقصدتون یک نماز خاصی اونم نماز فرض پس جنس عمل مقصدتون عمل خاصی اونم نماز فرض خب شما میگید نماز فرض رکنه شرط صحته اگر نماز رکنه جز ماهیت ایمان رکن و شرط فرقش اینه که رکن ارکان در داخل مشروطه و اما ما و اما شرط که خارجه دیگه خودش شرح شده شده خب ببخشید چه فرقی هست بین رکنیت نماز و بین رکنیت روزه شما در نزد شما یک شخصی نماز خوند ولی روزه نگرفت به اجماع مسلمانان و مؤمنان اون شخص مسلمانه کسی گفته کافره کسی گفته کافره کسی نگفته کافره پس شما چرا تارک روزه را کافر نمی کنید ولی تارک نماز را تکفیر می کنید پس بحث جنس عمل جنس خاصیه و هم جنس نماز و همه مشکل دو سر نماز چیه بین رجل و بین بین بین بین الرجل و بین الكفر ترک الصلاه فمن تركها فقط کفر مشکلتون در اونجا چون تارک الصلاه را تکفیر میکنید مسلمانان رو میخواید تکفیر بکنید مخالفینید های از امام شافعی احمد و مالک و دیگر ائمه که گفتن این اعمال فروع فروع از ایمانه و جز ایمانه ایمان با اینها کم و زیاد میشه شما میاد اونها را بگید که اونها میگید که اونها مرجعی عقیده ارجا درشون وارد شده به خاطر همینه که علامه ابن عثیمین وقتی که سوال میشه در بحث جنس عمل میگه این فنطنه این یک آهنگ زشت و بی صدا هیچ تأثیری نداره و هیچ منبعی نداره دیگه این آوازی که شما دارید میزنید این آوازی که شما با داد و بیداد میگونید آلبانی مرجعیه آلبانی مرجعیه این آوازتون بیدلیل و که کسی از تلف نگفته و بلش بکنید تا بره بلش بکنید تا بره کی گفته از تلف؟ صحابه گفتن جنس عمل کمال مستحب و کمال فلان و نمیدونم عمل شرطه و رکنه و شرط خارج ماهیت و نمیدونم رک داخل ماهیت و فلان کی گفته از واقعا اقوال دقیق علامه ابن عثیمینه که این جز مسائل خلافی هست که باید ول بشه و رها بشه و هیچ مدرک علمی نداره این هست حتی که ابن تیمیه در جاهای از کتابش اشاره میکنه بحث جنس عمل همچنین امام ابن حجر لیکن اصل علمی نداره این مسئله اگر گفتن از باب عامش گفتن طبق اون چیزی که در مذهب حنابله هست تارک صلاح کفلن کافره و مسائل دیگه که روش مترتب میشه از جمله مسائلی که هست حالا از جمله همین آوازهای بدریخ میگه که عمل, عمل میگن که عمل رکن در ایمانه و رکنیت هم اگر از بین بره همش از بین میره در جلد اول سفر حوالی ظاهرت الارجاع جلد اول 226 بگم بهتون منصفانه ها بدید ظاهر تلویزیون رو باز بکنید باز بکنید بعد هیچ چیزی نمیگم نه برید باز بکنید برق بزنید قال الامام سید قطب قال العلامه سید قطب قال شهید سید قطب قال الامام سید قطب کسی که 40 سالگی میگه من مسلمان شدم خودش میگه سوار هواپیما بودم به من خبر دادن که خبر دادن که فلان شخص کشته شده میگه که من اونجا مسلمان شدم 40 سالگی تا 20 سالگی میگه سحر و تعویذ می نوشتم برید بخونید از سید قطب عدیبه، عقیدت رو از ادبیات یک شخص عدیب میگیری زشته شما داری ظاهرات ارجا را میخوای بحث ارجا را میخوای بکنی عقیده طرف را در ضد مرجعه را میخوای ذکر بکنی بعد یک شخصی که عقیده را نخونده عقیده را بلد نیست طلب علم دینی هم نبوده پای علما نشسته که علم دینی رو بکنه علم شریع رو بکنه عقیده تو از این بگیری زشتا رئیس قسم عقیده در جامعه ام هم باشه رئیس قسم عقیده بعد کتابش رو بیاد حشبش از اول داخل خلاصه خود آخرش یک آلبانی مرشیه خب چی میگه؟ دیگه نگاه کنید سفر حوالی در دنباله حرف ابن قیم چی نمیگه؟ ای الكمال الواجب الذي لا تكون حقيقة الإيمان إلا به وبدونه لا تكون للإيمان حقيقة بدليل أنه جعله ركنا بحث عمله بحث عمله و بدونه لا تكون للإيمان حقيقة بدون عمل ایمان هیچ حقیقتی نداره بدليل انه جعله ركنا والركن يلزم من عدمه عدم الماهیه عدم الماهیه این بحث رکنیت که کردم یعنی در اینجا اگر ركن حذف بشه ماهیتی که خب ما داریم ما میگیم ارکان اسلام درست یا نه نماز روزه خب شخص نماز و خون روزه نگرفت اگر رکنیت اگر رکنیت با اون اصل ایمان از بین رفت پس تو خارجی هستی تو با, با, با معاصی و گناهان مسلمان رو تأکید میکنی چه فرقی بین قول اینها و بین قول خوارج و اذا ذهب بعضه ذهب کلو. اگر قسمتی رفت همه شده چه فرقی سر با قول خوارج این خلاصه حرفه حالا امت اجماع داره ابن تیمیه همچنین نقل میکنه میگه وقد اتفق المسلمون على انه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر واما الاعمال الاربعه فاختلفوا في تكفير تاركها اتفاق اتفاق ترك شهادتين کسی شهادتين اي كافر اللي كما ما غیر اونها بین مسلمان ها بین اهل سنت اختلاف درش در بین ارکان ارکان که هیچ فقط در بحث نمازه بعد میگه لا یکفرو بعد ابن میگه لا یکفر به ترک شیء هنه و صحیح اینه که کسی که اینها رو ترک کافر نیست آلبانی هم بذارید با آلبانی در یک خندقی مثل فارح حربی که میاد یک آلبانی و نمیدونم فلان در یک خندقه حالا من نمیخوام که بیشتر از این این بحث باز بکنم یعنی خودتون میبینید بحث همین مباحث برمیگردد به همون اصل ایمان و فرع ایمان و اینکه عمل از ایمانه و انحراف اینها و ربطی که اینها به مسائل ایمان میدن یا بحث عمل به مسائل ایمان میدن همش برمیگرده بحث نماز فهم سقیمشون از چی؟ فهم سقیمش و فهم اشتباهشون درباره اینکه اونجا اون کفر کفر اعتقادی کسی که نماز رو ترک میکنه کفر اعتقادیه که ابن ابن قریم حد فاصل میده میگه این کفر عملی اگر کفر عملی شد میشه کفر اکبر باشه میشه کفر اصغر باشه به دلیل کی حرف کی اون صحابی جلیل عبدالله بن عباس کسی که رسول الله صلی الله علیه و آله میکنن در براش در فقه در دین و در تفسیر قرآن وقتی که به بحث من لم يحكم بأنزل الله میاد میگه چی هو کفر دون کفر لیت الكفر الذي تذهبون اليه اون کفری که شما فکر میکنید نیست کفر اصغر چون کفر عملیه کفر عملی پس از اسلام خارجی بله میشه کفر اکبر باشه میشه کفر اکبر باشه میشه انسان با یک عملی از اسلام خارج بشه دیگه برای خودش شرط شده در بده نه اینکه هر کسی نمازی نخوند یا کرد با ترک یک عملی ما رو تکفیر بکنیم حالا ان در بحث ضوابط تکفیر در بحث بعد از مباحث توحید ان شاء الله مباحث رو بیشتر بازش خواهیم کرد در رد خوارج و در رد مکفرین و اونهایی که مؤمنان را تکفیر میکنن فکر نکنم دیگه مسئله باشه مطرح بشه خب سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله